Եթերում Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային հոգևոր դարձ հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին կանդրադառնանք մարդու անկման պատճառներին եւ փրկության հնարավորություններին։ Որպես Աստծո ստեղծագործության պսակը, մարդը ստեղծվեց արարչագործության վերջում։ Աստված մարդուն ստեղծեց իր պատկերով եւ նմանությամբ, նրա մեջ փչեց շունչը հոգի, այսինքն կյանք ապարգևեց, այնուհետև դրախտի մեջ դնելով այնտեղի բոլոր արածների վրա իշխելու իշխանություն շնորեց։ Մարթը նմանվեց Աստծուն արդարությամբ եւ անմեղությամբ, եղավ բանական էակ եւ ազատ կամքի տեր։ Աստված տեսնելով, որ Ադամն իրեն միայնակ է զգում, տվեց նրան կնոջը Եվային որպես նրան ընկեր։ Դրախտում Արարածի Աստվածացումն առաջին մարդու համար Աստծո կողմից դրված առաջադրանք էր։ Ադամը պետք է Աստվածանանար եւ այդ ուղիով առաջնորդեր երկիրն իր արարածներով։ Աստված միայն մեկ բան պատվիրեց մարդուն. այն է դրախտում գտնվող բոլոր ծառերի պտուղներից ուտեն, բայց բարու եւ չարի գիտության ծառից չպետք է ուտեն, որովհետեւ երբ նրանք ուտեն, մահկանացու կդառնան Սակայն նրանք լսեցին սատանային եւ կերան արգելված պտղից, որը օցի կերպարանքով առաջինը մտեցել էր Եվային եւ խაფել էր նրան, նրա սրտում սերմանելով այն միտքը, թե առանց Աստծո կարող է Աստվածանանալ։ Նախամարթը լսեց օցին, անհնազանդ գտնվեց Աստծուն եւ ճաշակեց այդ պտղից։ Նա մեղանչեց Աստծո դեմ, դավաճանեց Աստծուն եւ հակառակվեց նրան։ Ադամը Աստծուն կամովին թողնելով մտավ սատանայի իշխանության տակ եւ զրկվեց Աստծո որդին լինելու պատվից, ժառանգելով տարապալից ու մահվան պսակվող կյանքը։ Նախամարթը ցանկությամբ ենթարկվեց ճարի խոսքին, հրապուրվեց պտղից ու սատանայից, անհնազանդությամբ ձգտեց ամբարտավանության, ագահության ճանապարով եւ մեղք գործեց, Ըստ էության նա բաժանվեց Աստծո հաղորդակցությունից, կորցրեց մտքի տեսության պայծառությունն ու իր մանկական անմեղությունը եւ այսպիսով օտարացավ Աստծուց։ Այնուհետև դրախտը միայն որպես հիշատակ մնաց մարդու հիշողության մեջ։ Մարդն իր անկումով դավաճանեց Աստծո նախապատկերին։ Մարդու անկմամբ խանգարվեց նաև այն ներդաշնակ հարաբերությունը, որ կար Աստծո եւ մարդու միջև, եւ ապա բնության ու մարդու միջև։ Մարտն ընկավ եւ նրա անկման պատճառը դարձավ գොරոզությունը։ Մեղքը հետսետ է բողբոջեց եւ ծաղկեց մարդու մեջ։ Մարտն ինքնին գնաց դեպի անկումը, ուստի եւ ժառանգեց մահն ու ապականությունը։ Մարտը պտղից օգտվելով ընկավ նաեւ նյութական ցանկության մեջ։ Մեղանչելով եւ աստծո անջատվելով նա անջատվեց եւ հեռացավ ճշմարտությունից մեղք գործելով մարդն ընկավ ունայնության մեջ, քանզի ճշմարտությունը միշտ հաստատուն է, իսկ ունայնությունը խիստ փոփոխական։ Աստծուն անհնազանդ գտնվելով մարդը ոչ միայն պատժվեց, այլև ձեռք բերեց մեղանչական բնություն։ Աշխարհում գոյություն ունեցող բոլոր ճարիքների արմատը մարդու մեղանչական բնության մեջ է։ Այն աղետները, որոնք առաջ են գալիս բնական երևույթներից, երկրաշարժերից, հեղեղներից, սրդեհներից եւ այլն, մարդու գլխին եկած ճարիքներից ամենափոքր տոկոսն են եւ չեն կարող բաղդատվել պատերազմներից, հալածանքներից, հապշտակություններից, չարաշահություններից, անիրավություններից ու սրանց նման ընկերային բազմաթիվ արարքներից առաջ եկած ճարիքների հետ որոնք գործնականում կազմում են մեղք ասված վերացական իմացության ամբողջությունը, Ֆիզիկական մահից բացի մարդը ժառանգեց նաև հոգևոր մահը։ Հոգևոր մահն Աստծո համար գոյության դադարեցումն է, Աստծո ծիրից դուրս գալը, Աստծո համար մեռած լինելու վիճակը, մարդու եւ արարչի միջև կապի խզումը, Ադամն ու Եվան եւ Եդեմից զրկվեցին եւ Աստծո հետ անմիջական շփման հնարավորությունից, բայց նման մահը մարդն ինքն ընտրեց, իմանալով հետևանքները, որոնց մասին նախազգուշացված էր։ Նկատենք, մարդու պատմությունը յուրաքանչյուրիս պատմությունն է, դժբախտաբար հավերժորեն կրկնվող եւ մշտնջենապես ներկա, սակայն Աստված սեր է։ Նույնիսկ այսքանից հետո նա ցանկանում է, որ մարդը վերամիանա իր հետ եւ վերափոխի աշխարը։ Եվ Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ իր միածին որդուն ուղարկեց, որ เป զի թագավորության հաստատման հիմքերը դրվեին ամուրվեմի Աստծո ճշմարիտ ըմբռնումի վրա։ Քրիստոսի օրինակով յուրաքանչյուրիս վերջնական նպատակը պետք է ստանա փրկաբանական երանգ իսկ փրկվելու համար պետք է նախ դառնալ առաստված, պետք է ապաշխարել եւ լծվել սիրով։ Դարձի գալ կամ վերադարձ կատարել առաստված նշանակում է Տիրոջը վերադառնալ ամբողջ հոգով, ընդունել Տիրոջ սերը եւ նրա աստվածային միջամտությունը իր կյանքից ներս։ Պետք է սիրել, ճանաչել, ապրել ու հավատարիմ մնալ նրան, իսկ ապաշխարությունը զղջումն է մեղքերի համար։ Դրանք խոստովանելը եւ ապա որպես գործված հանցանքների փոխհատուցում բարի գործեր, մանավանդ ողորմության գործեր կատարելը։ Աստված ինքն ընթառաջեց մարդուն, ավելին, նա չխնայեց անգամ իր միածին որդուն զոհաբերելով խաչի մահով։ Որդին Հիսուս Քրիստոսը ոչ միայն կատարեց փրկagorցության բաղձալի խորուրդը, այլ նաև ցույց տվեց այդ փրկagorցությանը հաղորդակից լինելու միակ տարբերակը՝ նմանվել իրեն, ապաշխարել, օժարակամ կրել բաժին հասած փորձությունը, չարչարանքը, զղջալ անձնական հանցանքի ուսխալի համար, սիրել մերձավորին, անձնական շահերն անտեսելով, մի խոսքով մերժել մեղքը։ Քրիստոսի շնորհիվ հնարավորություն տրվեց ջնջել սկզբնական մեղքը մարդու մկրտությամբ եւ սկսել նոր կյանք, նոր դրախտում ապրելու հույսով եւ վստահությամբ եւ մարդուն տրված ամեն մի օրը, ամեն մի ժամը, մի րոպեն փրկության հնարավորություն է հրաժարվել ադամական մեղքից եւ փրկչի օրինակով բարձրանալ փրկության Գողգոթան։ դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, առաջարկում ենք լսել հատված Սիրակի գրքից։ Կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։ Սիրակի իմաստությունը գլուխ 20-րդ Որքան ավելի լավ է հանդիմանել, քան ինքն իր մեջ զերանալ Ով բռնությամբ է դատանում, նման է այն ներքինուն, որ բռնանում է կույսի կուսությանը։ Մարդ կա, որ շատախոսության պատճառով ատելի է դառնում բոլորին։ Մարդիկ էլ կան, որոնց բերանում խոսք չկա։ Կան, որ լուռ են, քանզի չգիտեն խոսելու ժամանակը։ Իմաստուն մարդը լռում է մինչև խոսելու պահը, բայց ով անզգամ եւ ամբարիշտ է, առաջ է վազում ով շատախոսում է, կարհամարվի, եւ ով անչափ սաստում է իր խոսքով, ատելի կլինի։ Կա հաջողություն, որ ճարիք է մարդուն։ Գյուտ էլ կա, որ կորուստ է։ Կա ողորմություն, որ չի օգնում, բայց ողորմություն էլ կա, որ կրկնակի հատուցում ունի։ Նվաստություն կա, որ փառքից է գալիս, փառք էլ կա, որ խոնարհություն է տալիս։ Կան, որ փոքր բանի համար գլուխ են բարձրացնում, եւ կան, որ մեծ բանը փոքր բանի տեղ են դնում, բայց կան, որ յոթնապատիկ տուժում են։ Ով խոսքով իմաստուն է, իր անձը սիրելի է դարձնում, բայց տխմարների շնորներն ամաչեցնում են իրենց։ Անզգամների ողորմությունը օգուտ չի բերի, քանզի նրանց աչքը մեկի փոխարեն շատն է ակնկալում։ Քիչ է տալիս, բայց շատ է նախատում, եւ իր բերանը բացում է իբրև քարոզիչ։ Հիմա փող կտա, իսկ վաղը հետ կպահանջի։ Այդպիսին տիրոջ եւ մարդկանց համար ատելի է։ Տխմարն այսպես է ասում. Ես բարեկամ չունեմ եւ իմ բարի գործերի համար հատուցում չկա։ Իմ հացն ուտողները կեղծավոր են։ Որքան հաճախ եւ ինչքան շատերը պետք է ծիծաղեն նրանց վրա։ Լավ է, ոտքից սայթակել, քան լեզվից։ Այդպես էլ ճարերի կործանումը շուտ կհասնի։ Ապա շնոր մարդը նման է տարադեպ առասպելի։ Անմիտ մարդու շուրթերին առակներն անարժեք են դառնում, քազինա չի ասում ժամանակին։ Մարդ կա, որ տկարության պատճառով անկարող է մեղք գործել։ Նա իր հանգստության մեջ խղճի խայտ չի զգում։ Մարդ կա, որ ամոթի պատճառով է հոգին կորցնում։ Նա կկորչի իր մարդահաճության համար։ Մարդ էլ կա, որ բարեկամի պատճառով է ամոթը հանձնառնում եւ իզոր նրան թշնամի դարձնում իրեն։ Մարդու մեջ չար բիծ է սուտը։ Այլ բան է գողությունը եւ այլ բան ստությունը, սակայն երկուսից էլ կորուստ են ժառանգում։ Մարդու հոգուն անարգանք են իր սրտի վատ խոսքերը, եւ նրա ամոթը միշտ մնում է իր հետ։ Որդյակ, պահիր իմ խոսքերը եւ օր ու գիշեր դրանց մասին մտածիր իբրև հարազատ որդի եւ ազնիվ ժառանգ։ Իսկ նա, ով չի նորոգում եւ բարձրացնում նախնիների առաքինությունը, նա ամոթ եւ նախատինք է իր պապերի համար եւ մի նոր անեցք։ Ով խոսքով իմաստուն է, առաջ կտանի իրեն, եւ գիտուն մարդը հաճելի կլինի մեծամեծներին։ Ով որ մշակի հողը, կբարձրացնի իր ծորենի դեզը, եւ ով որ հաճելի լինի մեծամեծներին, կքավի իր անիրավությունը։ Նվերներն ու կաշառքը կուրացնում են իմաստունների աչքը, եւ ինչպես բերանի կապ կաշկանդում հանդիմանությունը թաքուն է իմաստությունը եւ անհայտ գանձը։ Երկուսից էլ ինչ օգուտ։ Լավ է այն մարդը, որ թաքցնում է իր հիմարությունը, քան այն մարդը, որ թաքցնում է իր իմաստությունը։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք